Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš talk show recimo, četiri takta ovoga, četiri takta, ono, Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle ide talk show Braći Budke. Znači, mi moramo... Vi sada slušate talk show Braći Budke vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. Da. Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počnu. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Poštovani slušalci, dobro vam veče. 24 minuta je do 8 časova 31. decembra. Kao što Špica kaže, slušate talk show Braća Butkej. Veselo i ludo treba da bude ove noći, tako da ćemo i mi u skladu sa današnjim danom pričati sa Našim večerašnjim gostom. Nećemo se opterećivati tmurnim i teškim temama, jer sa nama u studiju je gospodin Rade Kurjački, alias Olaf Kurjački, Deda Mraz. ali ne običan, nego pravi Deda Mraz. Ne ovi Deda Mrazovi što vam uglavnom šetaju po kućama žicajući neke sitne pare, već pravi Deda Mraz koji je došao sa severa. Dobro večer, gospodine Kurjački, jel vam vruće u tim dimijama? Dobro večer, jest, vrućina je ovdje kod vas, ali ja sam sipao malo pudera preko, pre toga, tako da sad se malo bolje osjećam i kad mogu da kažem da sam se dobro potpario. Gospodine Kurjački, evo ja sam rekao, reč je o pravom dedam Mrazu, vi ste pravi Deda Mraz ja sam pravi Deda Mraz, ako se još neko uopšte seća šta je to pravi Deda Mraz, jer za, ove deset, za ovih deset godina je takav haos po tom pitanju nastao i da su se sad javili takvi svakojaki koji se predstavljaju kao Deda Mrazovi, dele makar šta, a u stvari bez licencije ovaj, ulaze po kućama, skeniraju, poslije dođe da kradu i svašta se događa i meni se mnogi žale na našu agenciju. Gospodine Kurjački, ja sam rekao da ćemo govoriti o nekim neobaveznim temama večeras, ali ipak moramo se doteći problematike koja muči vašu organizaciju već dugi niz godina. Znači, postoje pravi deda koji su registrovani i ovi nadri, nadri, ovaj, nadri Deda A tih se toliko namnožilo u stvari za vreme Miloševića i njegove vladavine koji za vreme početka Koštunice jer su oni od tog razmnožavanja nisu se progresirali. I sad treba tome stati nekako na put. Dobro gospodine Kurjački, hajdemo ovako. Malo o istorijatu, kako je to, znamo da su Deda Mrazovi stari ja mislim oko 4 do 5 hiljada godina, znači kult Deda Mraza pa, postoji od, od davnina u starim društvima i protegao se i istrajao sve do dana današnjeg. Jeste, on se protegao. Još od Babilona, znate sigurno, bar 500 godina postoji to pitanje, ali ono što je najznačajnije za Deda Mrazove, to je da kada se odvajalo istočno-zapadnog rimskog sastva na Nikejskom konferenciji, da. da se u stvari hrišćanstvo podelilo po pitanju Deda Mrazova. Kako se podelilo? Podelilo se, podelilo se na, na, na levu, na frakcije se podelilo, jedni su se protiv drugih podelili i tu posle to se vuklo jedno sto godina se natezalo oko ikona, pa jel sme ovo da se crta, jel sme brada da se docrtava, jel da se skine, da se veša. To je inače u ljudskoj prirodi da se preteruje. Dobro, ali recite mi, u, u čemu je srž problema? Da li je u pitanju ekonomski problem kao osnovni? Meni se čini da je tako nešto u pitanju. Pa ekonomski problem taj e, primaran, jer možda e, dobro deca što se ne pitaju deca i onako imaju skraćene da kažem možda nesposobnosti razmišljanja ali to što se ne pitaju građani otkud nama ovi pokloni dolaze otkud ja da navučem sve e, jer to nije preko donacija jer to nije da se samo tako uđe u samouslugu uzmete i odnesete deci kao da je doneo da je Ja sam, izvinjam se, ja sam čitao... To je sistem, u, u sistema se, se, se ovaj... Ja sam čitao u nekim istorijskim učbenicima, kaže se vrlo decidirano da je problem nastao kod glavešina crkve koji nisu hteli da budu nadređeni u odnosu Deda Mraza. To je uvek pitanje hijerarhije jer normalno svako vuče na svoju vodenicu i kad neko zasedne na vlast, odma prva stvar koju treba da reši kada dođe kraj godine, šta ćemo sa Deda Mrazom? Jer on bi hteo da Deda Mrazovstvo stavi pod svoju ingerenciju i da on odlučuje šta se poklonja, šta sme, da se poklonja šta narod sme, da dobije šta ne sme, da dobije, da, da gleda, da uživa i on u stvari E, odlučuje o željama svojega naroda, o željama svojeg potomstva, potomstva svojeg potomstva, potomstva svojeg naroda, naroda svojeg potomstva. Da, ja sam e, hteo da kažem jednu činjenicu koja je izgleda tačna. Rimsko carstvo se podelilo na istočno i zapadno baš prvenstveno zbog problema Deda Mraza. Pa evo, vidite, vi imate, uh, Deda Mraz nije samo karakteristika hrišćanstva, vi i u drugim kulturama imate Deda Mraz. Da, evo, recimo, mi smo proširili proširili smo na, na e, saboru 50. godina se to pitanje proširilo da se uključi i Božić Bata, i Sveti Nikola, i Santa Claus, i muslimanski šeher Muhamed Ali, koji donosi samo šećerne bombone. To su znači, znači samo, izvinjam se, to su samo znači različita imena istog, istog vrhovnog velikog majstora. Sve do okeanije od, od od Europe, od Rimskog carstva bivšeg pa do okeanije mi sad imamo jedinstvenu jedinstven dedamrazovski sistem. Dobro, ja bih da pustimo jednu pesmicu pa ćemo da nastavimo razgovor. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butkaj. Poštovani slušalci, sa nam u studiju je gospodin Olaf Kurjački, Deda Mraz, pravi Deda Mraz. Gospodine Kurjački, evo, čuli smo otprilike istorijski kako je to taj klub u vezi sa Deda Mrazovima, ali lično, vaš slučaj, vaš slučaj je vrlo zanimljiv. Vi ste od jednog običnog seljačkog deteta, da kažem, uzdigli se na velike visine postali ste majstor u hijerarhiji, jel tako? To je slično je poput ovih masonskih redova, jel tako? Vi ste se uspeli u sam vrh zahvaljujući vjerojatno svojim sposobnostima, a vjerojatno i sreća je bila da vam pomognem, Da. vam pomognem pa da vam kažem. Hajde. Ja sam iz radničke porodice. Kod nas se u kući klalo. Klala se kokoska, piletita, svinja se klala kada dođe neki svetac, kada je neka proslava, prvi maj i tako, klalo se. Kako ste vi reagovali na to klanje? Kako ste... Ja nisam bio često prisutan tome, ja sam više sam se igrao sa lutkama i volao sam sa mojom babom da kuvam. To je bilo uglavnom moja okupacija u, celom, u toku celog mojeg detinjstva. I? I onda kada je došlo, kad sam već malo stasao, otac razmišlja gde da me upiše i kaže Ćale u jednom trenutku, evo ima tu kod nas u Mitrovici, ima klanica. Ajde, dečko, ja znam tamo neko... Izvinjamo, vi ste iz Prnjavora, ali tako? Mačvanskog Prnjavora. Da. Dobro, ovaj, nastavite. kaže, ajde, dečko, da te mi kod Jove upisujemo na, na, u klanicu. Na, da završiš kurs. I tako sam ja počeo u stvari svoju karijeru na odvajanju mesa od kostiju. Da? Kasnije sam napredovao, upisao sam večernji kurs, to je trajalo četiri godine ukupno za oduzimanje života svim vrstama domaćih životinja. A još i niskoj divljači. Prve godine učili smo na pilićima, a kasnije iz dana i dan iz dana u dan moja su se znanje obogaćivala za pojednu domaću životinju kokošku, gusku, patku, čurku, e, sad ne mogu sve da, da ali to se... Vjerovatno i divlji životinje, fazan za niska, ovce. Niska, divljač. Ja sam, nešto sam sam radio ovako na svoju ruku sa visokom divljačju, ali to, e, u stvari to na crno sam radio sa ćalatom. Dobro, i kako je dalje bilo? Evo, to sam... Na kraju ste, da kažem, na kraju ste, da, završio sam ceo taj kurs sam završio sa tovnim bikovima i kao i životinjama koje su bile namenjene za vucu, a da su starije od 5 godina, koje imaju malo i tvrđe meso i koje su veći izazov za svakog klaničara, koji, koji da kažem, koji je po pozivu klaničar. To su bile najlepše godine mojeg života tokom tog školovanja. Ja se izvinjam, to je znači potpuni program u tih četiri godine ja sam išao u školu, normalno mi smo tamo imali mape sa delovima tela, sa tranžiranjem, sa obradom, znao sam. Ja i sad mogu u pola noci da me probudite, mogu da, da vam nabrojem batak, karabatak, um, ove nožice, plećka, e, suvi vrat, vrat, Dobro. dovratak, uh, dobro, to sam da kažem, to su bile najlepše godine mojeg života, jer ja sam se potpuno posvetio u tonu u radosti saznanja i vrednog učenja. Bili da... Mlad sam bio i ja nisam više toliko obraćao pažnju zašto to služi, mene više to saznanje zanimalo. znači ovaj, vredno ste učili tokom tih četiri godina, godine i ste. kad sam završio to, uh, poslao me u vojsku i kad sam se vratio zaposlili me u Mitrosu. Dobro. I ovaj, od prvog dana ja sam onda počeo svoje znanje da, prime, da primenjujem na liniji. Dobro, da rezimiramo. Znači, školovanje četiri godine večerna škola, završili ste za, za školu za mesarskog inženjera, zaposlili ste se u Mitrosu. Kako je to krenulo? Da li ste odmah bili prihvaćeni u kolektivu? Da li ste počeli normalno s poslom? Pa to je krenulo tako da ja sam u stvari mene kao, kao mladog čovjeka su dali na pilice odmah. A posle toga su, kada su vidjeli kako radim na pilićima, posle sam radio i neku ozbiljnije neke poslove, ali na kraju kako sam ja to e, napredovao, jednog dana dođe kod mene direktor i kaže meni rade evo ti električni čekić. Ideš na čekić? Ideš na čekić i ja odem, pokažu mi kako to radi, šta to radi. I to ima ovaj, jedno dugme ako se Ima jedno dugme, nasloni se biku to na glavu i ono drmne. U jednom trenutku bik se svali dole s ruči, ja pritisnem to dugme normalne ali ja moram da vidim trenutak kada je on odsutne pažnje. Koliko ste ovaj, vi godina ja moram da zamajavam njega malo da bi mislio na nešto drugo, jer životinja osjeti smrt ovaj, i onda pritisne to dugme drug i on normalno ovaj, to, to je jedna bolna scena sada kada se sve... Koliko ste godina vi radili Deset godina sam radio u klanici, a eh, od 80. Eh, godine, a 81. sam ušao u partiju. Da, i znači to vam je pomoglo u menjanju tih mesta, ajde da kažem, nekako uz, da li vam je to članstvo u partiji pomoglo da odaberete sebi neko recimo bolje mesto? Pa ja nisam imao u stvari šta mnogo da biram, ja sam normalno se specijalizao, mogao sam da biram i bolje mesto, ja sam radio ovako da vam kažem, ja sam radio na rupanju dva meseca. Da? Samo meni, ja imam alergiju na dlaku i ovaj, na tu perija, na perije imam alergiju perije. i onda su me prebacili normalno ovaj, na neke druge poslove. Gde ste radili? A ja sam prosao se i to i reseto na svim poslovima i što sam i volonterski još u noćnoj radio. Da. Tad sam još bio mlad, jak kao konj, kako u mentalnom, tako i u seksualnom smislu. Sve ona čerećenja, sve se to radilo uglavnom u mojem smeni jer ja nisam imao da oko tih dobro, znači 10 godina. Inače, radio sam šurenje, skidanje dlaka, čekinjanje, peljenje, iznutrice, deranje kože. Od oduzimanja života sam radio do pakovanja salama i pasteta do finala. Sad sad mi je zlo kad se setim Znači, deset... I u kojem sam stresu ja živeo i šta sam sve morao da vidim. Deset od tada više ni jaje neću da stavim u usta kad znam da u sebi nosi ljudski život. Znači, deset godina, deset godina u Mitrosu, kako ste izdržali deset godina znajući da vam to ne prija? Pa, e, ja to nisam znao. Ja sam radio kao mehaničar, kao mehanički sam to, to, to radio. Da? ali vremenom sam ja primetio da taj stres i sve to to potiskivanje neko moje psihološko u meni se svašta događalo. Ja sam se čak i seksualno izopačio te klanice. Pao sam skoro u sodomiju od svih tih tela. Kad vam se to pomeša, eh, ljudske i stočna golotinja. Našao sam se u jednom trenutku u jednom tako nezavidnom sodomijskom položaju te vinmena, te pere, te pravcrija, te seći džigerice. Onome što je pre par minuta još bio pun života, pun nade, punih pluća disao, te vadi oči, seci bele bubrege, čereći, tranzire, ovamo, onamo, te pakiraj. Kad vi vidite, uđete u klanicu, drmete onim čekićem i posle toga imate za užinu salame. Od tog istog. Da Što je očekićano. Očekićano. Recite mi, molim vas, da li ste vi u tim životinjama videli još nešto osim finalnog proizvoda? Ja pretpostavljam da jeste, ali ovo je tendencijezno pitanje. Znači, vidjeli ste više od neke konzerve, neke paštete, jel tako? ja kad sam ulazio i vidim bika, ja sam ja kažem, meni se to iz, izopačilo sve. Ja vidim bika i vidim pre sebe, pre, sobom mesni narezak. Svat, vidim stvari. Da. Vidim kobasicu, kad vidim svinju, ej sad nekad mi, onako kad me umor sahvat, sahvata, vidim pase svinja, ovaj, ili laje, ili šta je, znam, po što što šeta. Ja vidim normalno kao da mi pred očima šeta mesni narezak, ili ne daj Bože pašteta. I ja da vam kažem, ja sam nekada elektročekićem uzeo i po 50 životno dnevno. Nekad me i noću bude, zovu me ovaj, u službu, na primjer, tako je bilo ajde rade, dolazi do korodeš, stigo kamion, goveda, svinja, pilići, na hiljade njih. Ja sam oduzima živote ko, ha, ko Eichmann na beskonatnoj traci. Sve se pretvorilo samo u broj. Znači vi ste dobri bili u tome, vi ste to dobro radili. Ja sam to radio rutinski, ja o tome nisam razmišljao. Meni ste rekli, kada smo razgovarali pre ove emisije. Da, me to muči. ne? Da, rekli ste mi, kada smo pre emisije razgovarali, da je onaj sam početak prvih, recimo godinu, dve do tri, vi ste čak i uživali, e, pomenuli ste flipere, da ono dugme, otprilike takav neki. Pa ja sam imao, ja sam mogao da radim sa dva čekića. Uzmi, je bio sam jako konj, prislonim te čekiće normalne na čelniku i normalno ko fliperi, pa, pa s tim što posle izvjesnog vremena ja sam se već osjećao kao ratni zločinac ratni zločinac i bez kažna. Ja u stvari kad sad pogledam, ja sam stalno žudeo dok sam radio taj posao za nečim lepim. Ja sam čak i kod devojke počeo da gubim razumevanje, sednemo da večeramo, odemo, da se ljubimo u bioskop, kad meni padne čekić na oči, leti mi perje, ona me gleda oči, i ovaj, a ja razmišljam gdje bi joj Čehić naslonio. Ona recimo, naprijed, kad smo zajedno živjeli, brije noge, a ja je pitam, hoćeš da te ja maco ošurim. Sedimo, spremila pastetu recimo sa medom i orasima da se malo smirimo. Kad ja osjetim pod jezikom meso i kažem, maco, ja ovo nisam klao, odavde nije na krv. Gospodin Rade, nova godina je 31. decembar, <laughs> ovo zaista, ovo zaista, ovo je zaista teška tema. Ja bih, ja bih molio režiju da puste jednu jednu veselu pesmicu pa ćemo da nastavimo, mada moram da priznam da vam zaista, zaista nije bilo lako to je ljudska sudbina čovjek koji od malena e, ima ono... Ja da ti kažem, sad se malo bolje poznajemo. Čekić to je jedan neizbrisiv utisak. To je kad, kad se probudiš i odeš na posao i osjetiš da si dželat u duši. Znam, čovjek, čovjek, to je onaj usud, čovjek se nevin Čovjek se nevin rodi. Da, to sam htio da Samo se nevin rodi, a posle šta radi to, Bog te pita. Bog te zna. Jo, gospode Bože dragi. Talk show Braće Budkaj. Dakle, dragi slušalci, sa nama u gostima je pravi Deda Mraz, gospodin Olaf Kurjački, nekada Rade Kurjački. Počeli smo priču, dosta je teška, ali moram da konstatujem da je ovo realni radio i govorimo onako kako stvari zaista jesu. Jel tako, gospodin Kurjački? Ne možemo da izbegnemo ono što je bilo. Pa tako Bilo pa prošlo Na, sreću da, vašu, jel tako? Da, znači, vi ste u klanici deset godina, ne svih deset godina, ali deset godina ste patili? Ja nisam patio svih deset godina. Ja sam pa. patio već pred kraj, ja sam video, ja sam u stvari mene to potmu, potmulo me pritiskalo, pritiskalo i ja u stvari u jednom trenutku više nisam znao kako u stvari da se toga nekako se to ra, ratosiljam i šta, da imate tu vam kaplje nešto. Da, da, pivo se prosulo. Mm. Dobro, I ja sam onda ja sam čak i išao kod nekog psihijatra, on mi gledao u oči sa lampicom da. i on, dobio sam ja e, u banju 15 dana, da. ali posle te banje je, meni je još strašnije bilo kad sam se vratio. Ovaj, kad sam se vratio na to od čega u banji je počelo nešto da mi popušta i onda odjednom ja opet za čekiće. Recite mi, da li se osjetilo nešto u vašim snovima, posljedice kakve su u redu, ne ste preko dana, noću, kako je vaša noć izgledala? Pa evo, e, baš te godine kad se pojavio onaj goveđi virus, kaže meni maca, kaže, idi ti rade malo sa društvom, popričaj sa nekim. Vi ste se, izvinjali se, vi ste se povlačili postupno. Pa ja sam se povukao totalno A totalno sebe, se jer da. ja u stvari sam počelo, da mi se meša pred očima, kažem vam, ta realnost, ja, ja ovaj, gotovo da više nisam živog, ja nisam počeo da pravim razliku. Da za mene je svako bio u stvari potencijalno, medij, potencijalno normalno klatnična žrtva. Ja sam tako smatrao. Ovaj, i kaže meni maca idi ti malo si ti se ruke, idi se društvo malo popriča sa njima, malo neku muziku slušajte, idi u subotu idi na futbol, recimo da gledaš i sedim ja na futbolu tom i vidim ja da kako kog igraša vidim i kako me naljuti a meni čekić pred očima da i ovaj Znači, I onda sam počeo... vi ste uz pomoć vaše supruge, jel tako, nekako ona vam je mnogo pomogla, vi ste krenuli u društvo i i rekli ste otprilike 95. godina je prelomna. Ba, posle Dejtonskog e, sporazuma kad se počelo pričati o tim zločinima. Da. Ovaj, mene je to u stvari ta priča o zločinima malo angažovala da ja razmišljam šta ja to kažem sebi, radiš, šta ti to radiš? Da. A onda sam počeo malo više i da pijem, nešto je počelo da se u meni lomi, malo sam više počeo da razmišljam više o zločinu kao takvom. A kako se to razmišljanje razvijalo, onda sam u stvari došao, osjetio sam jednu strašnu krivicu, jedan strašan osjećaj krivice. Gospodin Rade, ja se izvinjam, prekinut ću vas neko na telefonskoj liniji pa da ga čujemo. Linija je pukla, evo. Evo, javljuju iz režije. Bio je pa je otišao, nažalost. I posle Izvolite. toga, baš kada je bila ta priča sa Hagom, ja sam došao u jedno takvo jadno stanje da sam osjetio u stvari da ja sam taj nezavisno od zločina drugih koji u stvari mora sam da se javi. Evo vidite, kod nas čovjeka treba da vuku, da ga za ruha vuku u hag. Ja sam sam otišao. Znači vi ste sami sami otišli i rekli evo ja sam, sam, sam otišao, došao sam tamo na recepciju i pitao sam jel mogu da dobijem e, prijavu. Šta, su vas oni pitali? Vi ste se pojavili tamo. Pa ja, one, šta ste rekli da ste zločinac? Ja sam rekao, prvo sam pitao gdje mogu da dobijem prijavu. Da. I ovaj, dali su mi neku prijavu, neki papir, ja sam to ispunio i posle izvjesnog vremena ja sam čekao tamo jedno 30, 3, skoro 45 minuta, 3 četvr sata. Da. I, ovaj, i jedna, dva, dva mladića su došli sa nekom ženom i malo su gledali kako ću da reagujem i onda su da. me ovaj, izbacili su Izbacili su vas, znači vi ste zaista u dubini duše osjetili krivicu i oni nisu... Pa ispalili su me tamo, ja sam mislio to će me osloboditi eh, neke krivice. Da, da bi vaša katarza ja sam, bi to bila, znači Hag bi bila vaša katarza. Ja sam, e, ja sam očekivao da će to da me spali. Jer ja u stvari već na kraju više nisam mogao ni da radim taj posao. Ja sam od lepih stvari što mogu da se setim ovako da su bile lepe stvari, najviše volio da slažem kutije. Kutije. Na kraju sam otišao i slagao sam te kutije, ali dalje je mene to grizlo. Pao sam zatim u takvu komatoznu depresiju, tako sodomiju, e, da kažem. Slepo sam ja slagao kutije, ali ja sam video da ništa od toga neće biti. I ja sam se onda odlučio na jedan odlučan korak. Ništa mene više nije tamo veselilo. Mislio sam na štrik i Znači, došlo je dotle da je smrt jedino utočište. Zahvaljujem. je strašno. Zahvaljujem, neko je na telefonskoj liniji pa ćemo da ga čujemo. Izvolite, dobro, dobro večer, izvolite. Uh, ovdje vlada Butka i dva. Izvolite. Ja sam vaša reinkarnacija. Sjajno, sjajno. Ja sam baš eh, negde na granici. naravno, ja sam na granici da li verovati u reinkarnaciju ili ne. Ko ste vi u stvari? Đani Butka je ispred mikrofona, izvolite. Kako? Đani Butka, izvolite. Đani? Da, da. A vlada, da li je to nadimak ili... Vlada, ne znam ja, jel, jeste vi možda tražite privatan, stan pa ste pogrešili? Ne, ja sam provokator. Dobro, hajde isprovocirajte Da li je vaš tata Marko? Ne, ne, izgleda da ste pogrešili. Izgleda da ste pogrešili. E, gospodin je izgleda tražio privatan stan pa je pogrešio. Gdje gde smo stali, dragi moji gospodine Rade? Znači, krajnje rješenje za vaš slučaj koji ste sami osjetili je smrt. To sam hteo da kažem i ja sam hteo neku lepu smrt i kupim ja tamo iz Haga kupim lepo kartu za Finsku. Do Finske čak. Da idem u polarni krug. Da. da uđem u polarni krug. U zemlju ne dođu što se kaže. I jer sam čuo da je bela smrt najlepša smrt. Znači vi ste praktično u smrti tražili lepotu. Ja sam video da više nemam izlaza ali tamo šta se meni dogodilo, ja vam pričam sve to zbog ovoga što sam tamo upoznao najdivnije ljude. Tu sam ja prvi kontakt sa Deda Mrazovima imao. Sjajno, neko je na telefonskoj liniji. Neko je na telefonskoj liniji. Da, izvolite, dobro večer. E, zdravo da ste, srdačno vas pozdravljam. Zahvaljujem mnogo. Gospodinu Rade tu čekisti. Da. A to je, to Dostojevski tako sam možda priča. Da, pa to, je, to su velike i ozbiljne dileme. Čujte da vam kažem, ali mene samo interesuje kad je još deset godina gdje sam rade čekista živeo u Mitrovici. Da li se možda upoznao sa ovim Matićem, ovim... Sa Goranom? Ju, <laughs> Goran Matić, sigurno ga bar izviđen. Da ga možda zna, možda i njega mogao nešto, taj što otkriva ose i druge insekte i životinje. Mene je Gorilče uvek izbegavao, znao je da sam ja čekista e, ne to, To, to, to, to, E, bolje bi bilo da, da on krene za Hag. Dobro, imate li pitanje za naše gosta? Ja kad nemam pitanje, zbunjena sam. Jel slavite vi noćas? Molim? Jel slavite vi noćas? Pa ja gledam malo Esmeraldu ili kak se zove ne Esmeralda nego Rozalinda, a više slušam vas. Tako i treba, mi smo ipak bolji od televizije u svakom slučaju. Ajde, svako dobro i srdačno. I vama sve najbolje, Sredstveno živi. Čekić pod glavu. Važi prijatno. Što rekla moja pokojna baba, gospodnja volja. Dakle, uputili ste se u zemlju, ne dođu u šta ste rekli, Finsku. Ja sam se uputio pravac u, polarni krug, da uđem u polarni krug. Ja sam išao baulja, na zadnjoj stanici sam izašao iz da. voza i ovaj, u polarnu noć, u polarni krug i mislio, tamo sam hteo da sačekam belu smrt. Dobro. I ovaj da li ste vi nešto je meni počelo nešto da Da li ste da li ste vi znali išta o beloj smrti? ja, ni, ja znao sam iz Sam znao, Znali ste da, je to ipak lepo? Znao sam da je to Ja sam primetio kako sam išao kroz sneg, polako se vukao, vukao, vukao. Da. I kako me neka toplota obavija obuzima, obazime Dobro, i znači šta je bilo? Vi ste zaspali ja sam zaspao, zaspao sam. I? I? u jednom trenutku jedan velik, tako kao kroz jedan veliki jezik je počeo da mi liže lice. Jezik. Dosta lepljiv, dugačak, mokar, vlazan, topao. I odmah se ledilo to na Ja sam mislio kako, kako mi je prijatno, kako me sve to zagreva i kako ovaj jezik me fino liže i zagreva i kako mi je fino toplo. Da, i onda? I onda sam čuo neki jezik čudan, jezik oko mene. Neki lavež, neki krike, nisam ni reč razumeo. Znači, stigli ste u zemlju Laponsku, ne znajući našli se među Laponcima. Kad sam otvorio ja u stvari oči, mene je Irvas lizao po licu. Da, Irvas, u, onaj koji se preže u saonice. E, taj Irvas me i u stvari moje napaćeno telo sanjao sam u stvari u jednom trenutku kako kako mislio sam Bože kako kako je smrt u stvari mucna kad meni i taj jezik iz te klanice i svega toga, a sa druge strane prija a sa kako ja ne mogu da se oduprem u stvari tom jakom utisku i da za mene nema više šanse ni pomoći, ništa. Znači vi ste se uplašili da se nije opet vratio Mitros, da se nije vratila klanica. a pa ja sam da, mislio Mitros da, je, da ne mogu ni u paklu od Mitrosa da se izvuče. Da, to je bio problem. Dobro, ja bih da pustimo jednu pesmicu Telefone ćemo uključivati malo kasnije, naš gost bi e, imao još dosta toga da kaže. A bi na toalet skočio. Da, i na toalet bi morao da skoči, pa ćemo posle toga uključivati naše drage slušalce. Sad bih da pustimo jednu muziku. Talk show braće Imamo nekoga na telefonskoj liniji koji se baš trudi, pa ćemo ga čuti. Izvolite, dobro večer. Halo. Da, da, slušam vas. Da, i vama, i vama. Ovdje Ali Abu Hasan Džaferim, kolega Olafov iz Laponije. Svaka čast. Samo, halo, da, da, izvolite. vas čujem, ovi triti slabo šljakaju. Želim samo da kažem gospodin Olafu da je jedan notorni lažava. Znate zašto? zašto? Čim je došao u divnu, prelepu, belu Laponiju, sunetio mi je sve i se, katastrofa. Moje ljudi u Saudijskoj Arabiji ne mogu da dobiju zbog njega. Dobro, imate li neko pitanje? Pa kako pitanje, nek mi plati za Irva se majku mu njegovu. Prijatno. G gospodine, mnogo vam hvala. E, ovo je naravno otvoreni radio. Gospodine, rade o, pije, vi... Čovjek svasta pije, sedne pije za novu godinu da ovo, kao... Ne, ne, da vas pitam. ovo se meni čini da je kolega Deda Mraz iz nekih istočnih krajeva, istočna Azija. Ja mislim da, je to, da su to njegove koordinate. On je sebi Deda Mraz. Znači, to je od ovih neformalnih Deda Mrazova, to se nakotilo. To je, to je, sad, sad je svaki Deda Mraz može da bude. Ne, ja ne, ne volim oko toga da se izjašnjamo ovako, mi smo doneli deklaraciju i da bez licence ovaj, crno na belo vi uvek kada sretnete nekog da vam zvoni na vrata Prvo tražite licencu crno na belu, a onda kažete izvolite gospodine, uđite da vidimo šta imate u torbi, otvorite, tu su deca, tu je žena, tu je stara majka, svako ima neke žede, pa nek on pogađa i ugađa. Znači, to je problem. Mnogo lažnih da mrazova šeta e, inači, našim ulicama. Irvas, Irvas je dvopolas, to je dvopolna samodoma životinja. Znači, nije moguće da ste ga vi nešto sunetili. Mogao sam rogove da mu da, znači u redu, to smo razjasnili. Recite dalje, znači u zemlji Laponiji ste se probudili, našli među Laponcima, kako je to dalje išlo? Ja sam se probudio među Laponcima i oni su vrlo srdačni ljudi i oni su me, da kažem, reanimirali vrlo brzo. Vi ste, ja sam počeo da živim njihovim životom. Postali ste svesni, znači da, da je to realnost. Ja sam tamo našao neku, kako bi da kažem, mogao nirvanu. Dobro. Ja sam se smirio tamo prestale su da me, prestali su da mi se znoje dlanovi, na primjer, što je meni bilo u stvari najveći indikator da, da, da u stvari od tog čekića ja sam morao da fliperam i meni su se bili počeli od toga znojiti dlanovi, a tamo je to nestalo. Dobro. Ja sam video da sam drugi čovjek. Odlično. I, I ovaj, Šta je I među Laponcima jednom dok smo sedeli oko vatre, ljustimo neku njihovu rakićinu od iglica, kiselo, nešto, oni vole da popiju, tu smo se našli. Da, I, piju znači oni dosta. Pa piju, oni tamo je zima i normalno oni piju. Piju iz dva razloga. Piju zato što je zima, a drugo zato što da prekrate vreme. A onda jedu dosta i tog kefira, samo što taj kefir mene lično je uvek nadimao i ja sam, više, više sam bio skloniji piću nego kefiru. Da, dobro. I, I u tom onda, pijanju <clears throat> Kako su tekle stvari? Ovaj, kad su me reanimirali, ja sedim tamo sa njima pored vatre i jednom pričam onako koliko sam ja znao neke strane jezike, a da kažem više, oni su dosta obrazovani, ne se muvaju po svetu, oni nosite poklone. Ja sam se poverio jednom najstarim ja još nisam ni znao u stvari o čemu je reč. O čemu je bila reč? Reč je bila o tome da u stvari prst sudbine je mene odveo u leglo Deda Mrazova. Znači vi ste baš pogodili u metu, što se kaže. Meni kaže taj čovjek koji je sa mnom sedeo, kaže, nemoj ti da očajavaš, sad ću ti ja reći. Ima tu još dosta posla za tebe. A ko je to bio taj čovjek koji vam je rekao? Ispostavilo se kasnije, ja To je bio šef organizacije, on je i danas, počas, on je danas čovjek u godinama, ali danas je počasni član i konzultant ovaj, Naše, Tada je bio veliki majstor. on je još, on je još uvijek veliki majstor u penziji veliki majstor penzije. Znači, slučajno ste nabastali. Vidite kakav je prst sudbine. Da li vi verujete u sudbinu? Ja ne verujem u sudbinu, ali mogu da, da se saglasim da se neka ovo da nekada se sudbina poigra i da nekada neke stvari nemaju zdravorazumsko objašnjenje. Vi ste, znači, baš otišli kod Glavnog. Kod glavnog i tako je on mene tamo upisao, ja sam poslao na kurs za kalfu, prvo sam davao, radio sam na pakovanju, ja sam nešto i znao sam, sasvim od toga, radio sam na pakovanje poklona, na tranžiranju, na izboru, na statistici recimo, na ovoj distribuciji, to bude jako mnogo od količinskih. Kalfe, normalno, prošao sam ceo taj put Kalfa. ne, recite kod tog pakovanja poklona, to, to su velike, to je centar to distributivne, tako odatle počinje sve. Odatle tu je u stvari mozak cele, cele organizacije. I to je jedna velika, da kažem, to je na dva hektara jedna, jedna velika ustanova. I Ima i pećina neka, tako, gdje se pokloni u stvari smeštaju? Ne, nema, to sam ja onda je pogrešan podatak. da ste neku informaciju dodali, oni se smeštaju po celom svetu. Ja recimo danas radim kao šef eh, divizije uh, ovaj sektor je to za, za direktnu ponudu. Da, to je jugoistočna ovo, ovaj. Evropa, je li tako? Vi ste sad, ovaj za jugoistočnu Da, vi ste znači postali šef sektora jugoistočne da, Evrope. Tu sam morao da prođem različite imate, rangove. Imate sertifikat. Imam sertifikat, međunarodno je to priznato i ove ovaj, tu vi morate da prođete od tih od kurseva različitih imate normalno ovaj i vežbe i fizičke izdržljivosti, mentalne izdržljivosti, kurs pogađanja želja, kurs čitanja nekoliko jezika morate da poznajete. A ovaj to sam hteo da kažem oko ovih nazovi da Mrazova. Da. Ni jedan od ovih nazovi da Mrazova ne može da prođe kurs fizičke izdržljivosti koji sam na primjer ja prošao. Samo kažite nekome od tih deda mrazova kad vam dođe na vrata dođe na vrata pozvoni neka proba da se podigne 20 metara recimo uz uže i posle sa jednom rukom i jednom nogom a u drugoj da drži torbu a nogom da se opire samo od, uz zid da ne bi glavu vi slušate sada niz dlake talk show braće i Poštovani slušalci, sa nama u gostima je pravi dedem mraz gospodin Rade Kurjački, nekada, a danas Olaf Kurjački, koji je došao iz severnih zemalja, uspeo se u hijerarhiji deda mrazovskoj i Evo ga, danas i sa nama razgovara u studiju, ima još posla deli poklon večeras. Delite li još večeras što? Ja od devet još imam smenu jednu, tako da, od devet još delim sa, sa suprugom da. Ovaj, i delimo uh, detelinara, podbara, da. Imam, imam zapisano je još dobro, taj Dobro, ljudi će koji dobiju poklone znaće, mislim da sad ne iznosimo raspored, jel tako delje Znači, u Finskoj ste savladali, ajde da kažem, izučili zanat. Priča se da Deda Mrazovi lete. Ima li istine u tome? Znate šta, e, e, naravno da ima istine s tim što je u stvari e, treba shvatiti šta je u stvari posao Deda Mraza. Šta je posao? Posao Deda Mraza je da napravi show, da ne samo da dođe pozvani da da taj poklon. On mora na neki način da pročita želje onih koji taj poklon traže i da na spektakularan način taj poklon ispostavi. Da li je tačno da ljudi se javljaju vama i izražavaju svoje želje? Oni se prvo jave, da. oni koji tačno znaju šta hoće. A oni koji slute, koji osjećaju neki nejasni osjećaj da bi hteli ovo i ono, ali ne mogu tačno da pogode, tačno da kažu, da nađu tu iskru koja se prelomiti i da kažu šta žele, tu mi počinjemo sa čitanjem želja, sa, sa daljinskim ekstrakognitivnim čitanjem želja. Dobro, ovo letenje ste zaboravili da mi odgovorite. E, da li je reč o nekoj levitaciji. Lezite 20 metara, otprilike imate tu moć. Na visini od 20, zavisi kako ko. Ja letim e, čak i do 40 metara s tim što sa, sa povećanjem visine leta se krać, skraćuje domet leta. To, to je ja mogu da. uletim, na primjer, na visinu od 40 metara, ali ne mogu da letim e, kontinuirano na tu visinu. Mogu recimo šta ja znam, na otprilike 2 km mogu da, da, da ostvarim tih 40 metara, dok recimo mogu i nekoliko sati da letim na visini od 10 metara. Znači, vi se otprilike pet puta brže krećete od klasičnog autobusa. E, ne znam šta je ovdje klasični autobus, ali pa, to je... Od... 80 km, znači vi e, s tim preskocima, je li tako? E, sa tim preskocima mi imamo normalne no, konačišta, imamo odmorišta gdje dajemo irvasima hranu, gdje i mi sami se osvežavamo, gdje moramo sa normalno ako je le, lepo vreme i tako, ja se uparim u ovom modelu i moram da se istuširam da bi mogao da Pravila, pravila službe podrazumevaju da vi to ne skidate, je tako? Ja to ne skidam u toku novogodišnjih praznika. Znači to je praktično ne mesec da, dana, da, tako? pijem, ne smijem da pijem, jer ja imam normalno, imam vozačku dozvolu za, za letenje, vozačku dozvolu za B kategoriju obsluživanja Irvasa da. i imam dozvole za prelet koje ja moram preko granica različitih. To su u pitanju države članice. Morat ćemo se dotaći u ovom drugom dijelu našeg razgovora. Znači države članice koje koje su potpisale konvenciju, ima država koje nisu potpisale konvenciju, znači prelet tražite tamo gdje je omogućen prelet. Naša država do skora nije omogućavala taj prelet. Tu ćemo se dotaći vrlo zanimljivih onih tema koje su vezane za sadašnju našu situaciju. Vi znate kako je to kod nas sve teklo, sve se radilo na crno. A to je još jedna e, bitna stvar da funkcija Deda Mraza, da. on je u stvari, da kažem, pasivno e, e, pasivno odlučujuće telo tokom godine. Da. Dok se aktivira pre nove godine i onda ima ključnu ulogu. Dobro. Ne samo da ima ključnu ulogu u donošenju poklona, nego u celoj politici donošenja poklona, a to su u stvari već globalna i strateška pitanja. Da. Naša država je za ovih posljednjih deset godina isključila iz Vojnog saveta Deda Mraza kao obaveznog člana. Znači vrhovni... Koji odlučuje ovim strateškim pitanjima šta će biti poklon, šta će biti vrednosti koje će se distribuirati, ko će dobijati šta. To je e, umjesto toga počela je jedna otimačina i prva stvar koju je posle osme sedmice Milošević učinio je u stvari da preuzme na sebe, da otme u stvari da na sebe preuzme ingerencije Deda Mraza. Znači da pojasnimo, za vreme Tita u Vrhovnom savetu, to se tada nije I tako zvalo I Tito je postovao još Deda I Tito je postao. Znači, Tito je u svom kabinetu imao stolicu za Deda Mraza. Deda Mraz je u Vrhovnom savetu odbrane pre dolaska Miloševića na vlast. Kada je Milošević došao, on je jednostavno on uzurpirao. i onda je radio šta je hteo. On je sebi počinio i carinsku službu koja odlučuje koji pokloni smeju da prođu, koji ne smiju da prođu. On je preuzeo i to šta može, šta ne može da se dogodi. I na kraju tih najglupljih, najgorih godina vi ste imali poklone cigare, na primjer, koje su sve prolazile kroz račun Kerteza, Marka Miloševića i ostalih. A pravi pokloni, prave vrednosti su bile u stvari gurnute u stranu. Mada ste vi kao služba, vi vi lično kao čovjek koji je sa ovih prostora, vi ste mnogo doprineli u, u vreme sankcija da se nafta recimo dopreni u našu zemlju preko preko tih poklona. Pa mi smo, Dunavom, mi smo Dunavom za novu godinu šlepere nafte nosili. I nikom danas I podijelku, podijelku smo stavljali normalno, kod vozača smo stavljali naftu. Da, nikom danas... Nikom danas, ložulje. Niko vam danas hvala ne kaže zbog toga. Ja to ne tražim, ali ja sam bio tada na crnu u ovoj zemlji bez mogućnosti da, da biram. Ja sam na crnu radio i to sam radio u ime ovog naroda zbog toga što naše mesto nije bilo popunjeno ili je bilo popunjeno čovekom koji zato nije bio kompetentan. Znači da pojasnimo, od 80, čini mi se da ste mi tako rekli, od 88, pardon, 98. ne, ne, ne, ne, ovo sam hteo, od 98. godine. Vi ste ponovo na ovom terenu kao aktivni Deda Mraz, legalan, ja sam... s papirima koji ne može da se vrati na mesto koje mu pripada. Vi ste za vreme Miloševića bili onemogućeni, vaša stolica je bila uzurpirana. Milošević je pao. Vi ste i dalje kao patriota mnogo učinili E, dopremajući tu naftu u vidu poklona, preleti su vam bili onemogućeni, ili tako, preleti, što je vrlo značajno, ne delite vi poklone samo u našoj zemlji, ili tako. Znači, sada kada se promenila vlast, molim vas vrlo precizno, sada kada se promenila vlast, vama pripada raspored u Vrhovnom pri... savetu odbrane vama pripada stolica. Nama pripada stolica. Da, kao organizacija, a vama kao ličnosti stolica u Vrhovnom savetu odbrane. Šta se tu dešava? Ja sam hteo da kažem da još jedna tvrda stolica je E, za crnogorskog e, predsjednika i predstavnika Crne Gore u, u Vrhovnom savetu Deda Mrazovskog predstavnika Crne Gore. Vi znate kakvi su sada odnosi u federaciji i da zbog toga u stvari još uvijek se klacka to pitanje oko Deda Mrazova. Kako Goštunica gleda na, na Deda Mrazove? Imate li neke podatke? Da li ste razgovarali s njim lično? Da li on za tu inicijativu da se vrate ingerencije Deda Mrazovima koji treba da obavljaju funkcije koje su im pripadaju iz, kroz, znači dugi istorijski period. To se možda malo zna, ali ja sada imam legalnu dozvolu za rad u ovoj zemlji, to da. znači Koštunica kao legalista, on je meni dozvolio stvari da se ja bavim tim poslom odgovornim, ali ja još nisam u savetu odbrane. Zašto? Zbog toga što crnogorci tu podmeću klipove. Dobro, i imali još neki problema. Crnogorci, podmeću, crnogorci je, podmeću klipove. Crno, crnogorci znači podmeću klipove u raznim sad segmentima zajedničke države, ali skupština da, parlament je trebalo da izglasa. To je pre neki dan mesto, bilo. E, pre neki dan je zasedala Savjezna skupština, da. Ovaj, trebalo da izglasa da se dodeli ponovo mesto legalnom E, predstavniku e, naše organizacije. Da, Deda Mraz je trebalo da bude u Vrhovnom savjetu odbrane, ako se ne varam, to, tako? To je tako To je francuski sistem, čini mi se. To je francuski sistem po kome u stvari postoji jedna, to kažem, Koštunica sa tim se slaže, ali i Koštunici je jasno da je Koštunica od naroda, da. dok Deda Mraz je od Boga. Da, sjajno. Idemo na jednu muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Režija, molim, jednu finu pesmu. Maja, Maja, lepa pesma jedna. talk show braće Budgaj. Poštovani slušalci, razgovaramo sa pravim dedamrazom, gospodinom Raditom, sadašnjim Olafom Kurjačkim. Gospodine Kurjački, evo, dotakli smo se naravno politike i ekonomije. To je neminovno u ovoj zemlji gdje je politika jedna od ključnih tema za svaki, svaki razgovor. Znači, koštunica legalista. Kako se vama čini Kakav je njegov stav u odnosu na Deda Mrazove? Ja sam vam rekao da je u stvari e, e, kao legalista Koštunica prihvata francuski sistem po kome jedna stolica u Savetu odbrane ovaj je predviđena za Deda Mraza, za državnog službenika koji se bavi pitanjima poklon, novogodišnjih poklona. Da. Sa druge strane, sa jedne strane u redu je stvar sa Koštunicom ajde pomozi Bože, ali sa, sa ovim Dinkićem, ovaj Dinkić koči celu stvar. u čemu je problem? Problem je taj da on kaže ne može sa poklonima, sve dok ne prođe kroz knjige. Aha, znači kaže kontrola. On, nisam kontrola. ti ja, ni Kertez, ni Majka, da radiš sa poklonima šta hođeš. nego da sve to prođe sa knjige. Ali to mene ne zanima. Mene ne zanima samo da li ja kao član saveta odbrane mogu da odlučujem o željama e, o željama građanstva. Da. A ja u to nisam uključen. I kako znači- sada, kako sada da ja tajne vi na e, izborima, na glasanju, zaokružite i javno izrazite svoju želju. Hoćete ovoga, hoćete Šeselja hoćete Miloševića, hoćete e, I tu je jasna i to je jasna stvar. Ali šta sa onim željama? Šta sa podsvesnim željama koje svako dete, svaki čovjek, svaka žena, svaki član o, ovo, ovog naroda u svoje duši e, osjeća i želi i da mu se ispuni ta želja za novu godinu. Dobro, Koštunica, Koštunica je mnogo uradio, naša zemlja se otvara, je tako, otvorila se. E, međunarodni monetarni fond, razne međunarodne organizacije u kojima nismo imali pristup, sada su nam dostupne. Kako, vi, vi znate da, da Koštunicu sada svuda pri, prihvate. Da? i savjet Europe i MMF, ali svi tamo pitaju dobro, sve je u redu, izbori treba kraći ali šta ćemo sa Deda Mrazom? Tu na to kostunica spušta pogled, pogled. On je legalista, ali preteruje, jer zna on u čemu je tu začkoljica. Jer zna da ako ta stolica ne bude popunjena, mi možemo da se pozdravimo i od Saveta Europe, i od Europske zajednice, i od Međunarodnog monetarnog i od ostalih organizacija. Da, znači, Evropska zajednica nas neće prihvatiti ako to pitanje Oni ne Oni nas ne pitaju šta ćete vi sa tim da uradite. Oni su postavili uslov. Do februara meseca imate da odlučite šta ćete sa tom prazno, upražnjenom stolicom. Evo, ove godine su ga ispalili crnogorci. Oni su isto uzeli na sebe da rešavaju ta pitanja. Srbije je to nešto prolongirano, li, ali oni znaju, svi dobro znaju, a i Dinkić dobro zna, da kad dođe februar, da će onda se videti ko kiši, ko vedri, ko oblači. Hoće li biti novogodišnji poklon u Crnoj Gori? Ove godine u Crnoj Gori neće biti novogodišnjih poklona ukoliko oni sami svoju neku, neku ne naprave organizaciju pa počnu među sob, sobom da Oni su pomešali postare i deda mrazove. Oni mogu postom da dele poklone preko svojih službi, preko svojih plaćenika, ali oni ove godine od naše organizacije neće dobiti ni nokat. Ja se zahvaljujem, režija, molim jednu muziku i onda ćemo da nastavimo razgovor, ja se nadam, u nekom vedrijem tonu. Slušate sada niz dlake, talk show braće Butkaj. Poštovani slušalci, sa nama je pravi deda mraz gospodin Rade Kurjački, danas Olaf Kurjački. Evo, pričamo o problemima i uopšte utisku današnjeg vremena jednog Deda Mraza, ali pravog Deda Mraza. Gospodine Kurjački, dotakli smo se nekih težih tema, dotakli smo se mučnih tema, mogu da priznam, to nije primjerano 31. decembru. Hajmo o poklonima, hajmo o nekim lepšim stvarima. Vi delite poklone i večeras. Recite mi, oko poklona, delili ste poklone i ranije na crno, do duše, sada polulegalno mogu reći, kakav je profil ljudi koji traže poklone nekada i sada? Imali razlike? Ja sam htio da kažem jednu jako važnu stvar. Da? Nekada je nešto poklon, a nekada je nešto dužnost. Dobro. Vi ne možete da kažete, evo sada ću da poklonim detetu ručak, doručak. To je ili dužnost. Da, to je da, dužnost. da kažem, ili da poklonite narodu slobodu. Da. Vi možete da poklonite život recimo tamo gdje vi odlučujete pa sad kažete da poklonite. Kao vi nekada kada ste bili kad u, sam ja pokl... a vi niste poklanjali. Ja nisam pardonirao. Da ali ovaj, to sam htio da kažem da naš narod time što je ta stolica u savetu, vrhovnom savetu odbrane upražnjena u stvari e, uskraćen za izučavanje duhovnosti za jedno obrazovanje o tome kakav je kakva je funkcija Deda Mraza i da u toj želji za poklonom treba da u stvari postoji i određena skromnost mi u obrazovanje želimo da uključimo obrazovanje o željama. Dobro, kakvi su pokloni bili nekada, kakvi su se tražili, recimo prethodna vlast i sadašnja vlast, verovatno su ljudi iz vlasti proslavljajući novu godinu očekivali da dobiju neki primeren poklon i verovatno su neki kontaktirali vas. A ja se izvinjam, evo neko na telefonskoj liniji, možda ono poklon ima, nešto da nam kaže, dobroveče, izvolite. Zdravo, moram ponoviti. Izvolite. Dakle, ja meni, uplašena sam da Rade neće ostvariti svoje želje, pa sam htjela samo da mu preporučim da ode u Hilendar, da probdi tamo jednu noć, pa će mu se možda želje i ostvariti. On je, ja mislim, rešio taj problem, bio u Finskoj. To nije Hilendar, ode e, nešto sasvim drugo. Treba, i naš predsjednik je bio. Ovaj, a što se tiče Crne Gore, ja mislim ta stolica i taj deda mraz. Sve će to da bude u svoje vreme, ostvarit će oni ono što žele, živi bili pa vidjeli i ne treba se puno brinuti. E, Đani, pustite posle Čobane, molim vas, divna je pesma. Pozdrav! Zahvaljujem mnogo. Zahvaljujem. Evo, čuli ste komentar. ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam govorio više o formalnim nekim zahtjevima koje mi imamo u vezi sa dedam razvojima i o tome da ustvarite taj francuski sistem zakonodavstva koji sledi ova zemlja bi trebalo da bude ispoštovan ako ne, koliko, ako ne do kraja, onda barem koliko toliko, mislim. A tu su mnogi propusti. A, inače, da se vratim na ovu temu. Da, o poklonima. Da li se nešto promenilo, vi ste pitali, u deljenju poklona? Evo recimo, vi znate da e, naš narod koji nema taj e, za ovih deset godina izgubio je osjećaj skromnosti, izgubio je odnos uopšte prema tome šta je to poklon. Razna merila vrednosti su pomerene. To je kod pomereno nas, sasvim. Evo ja sam e, Marku Miloševiću u Lipovačkoj šumi bio donosio prošle godine jedan poklon. A staro pravilo da se poklonu ne gleda u zube on je prekršio. Šta je radio? Pa ja sam, ja sam to je u stvari zavet da se ne gleda u zube koje bi trebalo deca sa, sa školom, sa obrazovanjem, sa vaspitanjem da uzme. Za, vaš, za vas važi Hipokratova zakletva, ako se ne varam. Ja sam inače od Hipokratovom zakletvom bio još iz klanice. Ovaj, da i još važi mi e, četiri godine, ističe mi 2004. Znači, godine, tako da meni se na, ta dozvola mi se e, produ, Pet godina se obnavlja, tako? Da, da. dobro. I... inače to za, što sam htio da kažem, on je na primjer naručio tigra. Da. A e, ovaj putem tigar, ja sam ga nosio putem, očigledno je imao neki klaustrofobični stres i kad su ga pustili u hodniku, ovaj se pravio frajer pa kao stručnjak da mu vidi zube. Ja mu lajpo kažem, nemoj dečko da se zavitlavaš, jer ovaj kada je zevno, riknuo i ham, jedno se nosa mu je ovaj, moguće. okrvavio šta je bilo posle toga. A hoću da kažem samo da mi je to jedan upečatljiv primjer o tome da se, u da se poklon ne gleda u zube. Da, to je baš ono- Pogotovo kada je poklon divlja životinja a i kada je domaća životinja ne, ne gleda se iz kurtoazije, i skrupula se ne gleda u zube. Jasne. A evo što se tiče poklona danas koje Šta je poklon? Evo, dođite da zavirite u moju torbu, da vam ja otvorim, pogledajte Dobre, šta, šta ja to imam. Šta evo imam nekoliko, recimo, evo, sad ovo nosim na dedinje. Ajde recimo. Evo spisak. Imam nekoliko setova silikonskih grudina. Nije moguće, silikonski grudi na dedinje, šta će im? Evo, ima čak, evo, ovo me čisto ovako sad zanimljiva stvar. Imam čak jedno pismo u kojem se traži da na jedno ime donesem nekoliko pari silikonskih grudi. Da. To sam, da podvučem, to se nekad u tim željama. Sad se ja pitam šta će, na šta će to da liči ta osoba kad zakači recimo tri para ovih veštaka, oni što se kače za 30 minuta uz pomoć priručnog akušera. Recite mi, molim vas, da li... Gde će to da kači? Na leđa da kači. Da li vi odlučujete o tim željama ili morate da ih ispunite? Mislim, odluka je na vama ili na ja čitam, ja čitam ili želje u pismenom obliku ili čitam želje iz dubine srca. Znači vi odlučujete da li ćete nešto odneti ili ne? Ja odlučujem, ali zavisi kakva je osoba. Vi danas imate, normalno on traži ima duboku želju samo da bude da dobije neki poklon od kojeg se da bude što veći frajer. Tamo e, on ne razmišlja da bude dobar čovjek, da bude uspešan, da bude na poslu sa svima drug, drugarčina, da podeli i ovaj e, solidarno i muku i dobro i zlo sa drugima. On samo gleda kako da se na neki način istakne. I ljudi su u tom smislu neumereni u, u, u, ovaj, u traženju tih poklona i zato sam ja da se što pre naše mesto u Savetu odbrane u tim strateškim pitanjima ovaj, popuni da bi mi mogli normalno ceo edukativni sistem da pretresemo i da normalno vratimo stvari na svoje mesto. Dobro, recite mi, imate li vi prelet danas? noćas, evo, dončas, da li imate prelet? Ja Dozvolu za prelet? Ja sam, e, imam, sa, sa, ja imam za prelet još od Svetog Nikole. Imate, znači, dozvolu za prelet je rešena, to je u redu. Da, da. Znači, još stolicu u Savetu odbrane. Problem. Još ostaje to da se reši sa, sa carinskim pitanjima, još sa Dinkićem, da se sedne, da se vidi šta ćemo tu je problem znači kontrole pokloni koji idu kroz vašu organizaciju nisu dostupni kontroli recimo ajde da kažem i Dinkića i, i ranijih i budućih, tu je, je problem. Oni vole da kontrolišu kretanje novca. Ja, ja razumem i Dinkića, jer zna se kada je e, Milošević preuzeo ingerencije Deda Mraza, tu se delilo ne prema zaslugama, da. već se delilo šakom i kapom. Evo, Marjanović, Karić, svi kažu odakle, kad ih pitate odakle, dao nam Deda Mraz. A narod dobro zna da to ne istina i da pravi Deda Mraz bio na ledu, a da je onaj koji se pravio Deda Mraz da je on izabranima samo delio šakom i kapom. Da, to vi kao pravite A ostalima samo kapom. Možete da potvrdite, pošto ste vi taj koji je praktično... To narod može isto da potvrdi. Da, Pogledajte vi ko vozi ove limuzine. Nije delio deda Mraz svima, nego zna se onaj koji je uzurpirao fondove iz kojih se kupuju pokloni. On je delio samo jednima je delima, delio, a drugi su gledali. A drugi su glasali. Jasno, potpuno je jasno. Znači kontrola je Kontrola ekonomskih tokova utiče i na deljenje vaših poklona. Vi ćete, nadam se, uskoro da budete postavljeni na mesto na kom treba da ste, na kom kao razvijeni deo Europe treba da budete, jel tako? Ako će naša zemlja da, da se prihvati to mi pričate meni ili slušalcima? Ja pričam slušalcima, vi to znate naravno. To je, to je i vaš stav, pretpostavljam. Znači, očekujemo da će stvari da dođu na svoje mesto, tako? stvari moraju da dođu, ako mi hoćemo i tražimo nešto u toj Europi, jedna od prvih stvari koja mora da se reši, to je pitanje statusa Deda Mraza. Recite mi, jel vi nosite petarde u tom, tim poklonima? Evo, apeluju da se petarde, evo, bit će večeras u Novom Sadu na trgu. Ovako, biće... prema, prema specifikacijama. Da. Mi zapaljiva sredstva inače ne smemo da nosimo. Da. Tako da, e, svoje deci koje su od Deda Mraza dobile petarde, neka se lepo, ovaj, neka im se lepo kaže da to ne nosim te petarde, to im nose roditelji pa kaže dao ti deda mraz to je u stvari laž za malu decu i tome mogu da poveruju samo mala deca dok ne isprže ruke, prste, i ne znaš šta i nešto pukne im u gluve ili ne znam usta stavljaju, svašta se dešava e, Poštovani slušalci, evo pet i po minuta je do devet zapravo 21 sat mi ćemo da privedemo ovaj razgovor kraju od 9 sati na talasima radija 021 sprema se žurka, znači muzika za sve one koji prave žurku, neće morati da se muče i da biraju muziku, da razmišljaju šta će da puste, to će moći da čuju na ovim našim talazima. Na kraju, možda neka poruka našim slušalcima za kraj, ono od Deda Mreza. E, dve možda poruke koje bi bile bitne. Izvolite. Jedno je da prave razlike između pravog i nepravog Deda Mraza, a drugi, druga poruka je da dobro razmišljaju o svojim željama i čemu služe te želje i da li ti pokloni u stvari treba da budu pravo ispunjenje njihovih najintimnijih želja. Ili će samo da budu frajeri na bazi poklona ili ne znam šta, da se obogati niko se na Deda Mrazovom poklonu nije obogatio, ali je zato dobio duhovno spokojstvo. Jako lepo rečeno, sa nama u studiju bio je večeras 31. decembra gospodin Olaf Kurjački, koji je čovjek koji je prošao Golgotu, možemo reći, unutrašnje vrednosti u njemu su se rušile, imao je toliko, toliko problema i posle te Golgote uspeo se na mesto, gospodine Kurjački, na mesto koje je zaista, moramo da ga vrednujemo najvišim ocenama na mesto velikog, niste veliki još majstor, je tako? Ja sam kandidat za velikog majstora i od Za jugoistočnu Evropu. Za jugoistočnu da, da. Znači, uspeo se na, na jedno mesto snagom unutrašnjeg, unutrašnjom snagom Ajde, pomozite mi, vi ja najbolje osjećate. Ja sam samo hteo da kažem, ja sam se nekako izvukao iz, da, neću sad da kažem iz čega, ali ja, e, samo ja hoću da kažem jednu stvar. Da evo sada kada razmišljam svih ovih godina koje su iza mene, kada rezimiram i vidim šta je ovaj narod sve preživeo i ja zajedno sa tim narodom, da ja se duboko nadam da novi milenijum će ovom narodu doneti prave vrednosti i prave poklone i da neće deda mrazovi biti UPS, poštarska služba ili politička neka, da kažem, e, kroz neke političke prioritete da se dele pokloni, nego će svako znati u svojem srcu da odluči. Ako su to silikonske grudi, molim lepo silikonske grudi, jedan par, paketić jedan. A ne ovako sa ovim pretarivanjima, ja očekujem da će se nešto promeniti jer evo prema ovom spisku koji ja držim evo ovde pre, u ruci, šta se promenilo? Za večer za Novi Sad, ovo nećemo za čitati sad, slušalcima, ovo je strašno. pogledajte ovo. Ovo je strašno, da. web od sedam atmosfera, pa prikači, to ima mozak da mu usisa. Da, da, pa Viagra, e, mislim, nećemo čitati, ovo ipak, diskretno tu su imena. Poštovani slušalci, ovo je bio još jedan talk show, braći Butke. Evo, Vase Stajića kanta Viagra, da. žurka, kaže. Da, da, gospodin, gospodin Rade Kurjački sa nama u studiju, ja vam se mnogo zahvaljujem na Evo, večerašnjem. Evo, ja da vam Nemojte, nećemo imena, zaista, da ne budemo indiskretni poštovani slušalci, evo 9 sati vreme za žurku. Puno pozdrava od braće Butka i njihovog gosta Izreži vas pozdravljaju gospodin Roberto Fantastico i gospođica gospođica Maja Labela koja je bila muziku i naravno braća Butke i njihov gost Deda Mraz, gospodin Rade Kurjački. Gospodin Kurjački, laku noć, prijatno, sve najbolje za novu godinu. Hvala lepo. Znači, Evo, sve najbolje, žurite. <laughs> Meni je još minut ostao, ja da. još imam posla. Svima neka se lepo zabave, neka lepo proslave novu godinu, neka uđe u novi milenijum i neka neka razmišljaju, brate, a ne ovo da ja nosim iduće godine. Gospodine Kurjački, sve najbolji i srećan put.